Čitanje iz Svetog Evanđelja po Luki. Slava Tebe, Gospodi, slava Tebe. Pazimo. Reče Gospod priču ovu. Dva čovjeka uđoše u hran da se mole Bogu, jedan farisej, a drugi carinik. Farisej stade i moljaše se u sebi ovako, Bože, hvala ti što nijesam kao ostali ljudi, grabljivci, nepravednici, preljubnici ili kao ovaj carinik. Postim dva puta u sedmici, dajem desetak od svega što steknem, a carinik iz daleka stajaše, i ne htjede ni očiju uzdignuti nebu, nego se bijaše u prsa svoja govoreći. Bože milosti, budi meni griješnome, kaže vam ovaj otide opravdan domu svome, a ne onaj. Jer svaki koji sebe uzvisuje, ponizit će se, a koji sebe ponizuje, uzvisit će se. Mir ti blagovestite u Hvala Gospodi.